كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi smo došli do 72. godine po Hidži. U ovoj godini je došlo do velike bitke između Muhalleba ibn Abi Safre i Ezarika. Ezarika su stvari Haridžije na mjestu Solaka. Otprilike bitke su trajale nekih 8 mjeseci, odnosno oni su bili u tvrdama 8 mjeseci, a Ibn Kathir kaže došlo je do mnogo bitaka koje je spomenuo Ibn Jarir i ono ovdje nije spomenuo ni jednu od njih. Ove godine je i ubijen Musab ibn Zubeira, o njemu smo pričali prošli put, radi Lanhu Arva. Zatim je Abdul Melik postavio Muhella ibn Abdul Sufru da vlada, odnosno da nadgleda Ahvaz i samim tim ga je onaj ostavio kao namjesnika, zatim ga pohvalio i učvrstio njegovu poziciju na tom mjestu. Zatim su iskoristili onaj ovo njegovo prisustvo Muhelebovo na ovom mjestu, pa je Abdulmelik odnosno iskoristio njega i njegove vojske u borbi protiv Haridžija. Nakon ovih osam mjeseci Haridžije su se razbježale, a onda ih je po njegovoj narod, po narodu Abdulmelika, pratio Khalid ibn Abdullah, i tada je predvodio ona njihove vojske Davud ibn Munhadim. Zatim je Abdul Abdulmelik poslao svoga brata Biša ibn Merwana da ih potpomune sa 4000 vojnika, a vojsku je predvodio Ita ibn Warha, pa su iskoristili, kažemo, u svoju snagu, u svoju brojnost, da rastiraju Haridžije i da dobar dio od njih onaj smaknu. Ibn Đarir kaže, ove godine također Ibn Fedig, odnosno Ebu Fedig, uh, izašao van okvira vlasti, a njegovo ime je bila Hajs ibn Salebe i zavladao je Bahrenom. Ubio je Neždu ibn Amir al-Harsija, a onda mu je Abdumelik poslao Halid ibn Abdullaha, uh, namjestnika Basre i njegovog brata Jumeju ibn Abdullaha sa velikom vojskom, pa i Ebu Fedik sve onaj savladao i uzeo je, kaže, njegovu robkinju, odnosno robkinju Adumeje, i napisao je Abdul Melik eh, Haldu Emiru Basri da se spremi sa vojskom da onaj eh, napadu na Ebu Fedika. Kaže Ibn Jarir, ove godine Abdul Melik ibn Mervan poslao Hadžar ibn Usfa Sekafija da se bori protiv Abdullaha ibn Zubeira i to najprije ga treba opkoliti, a onda da ga svrgne sa vlasti u gdje u Meki. Razlog toga je da je Abdul Melik ibn Mervan kad se vratio iz Šama i kad je onaj ubijen Musab ibn Zubair, preuzeo od njega Irak, a onda je posticao ljude protiv Abdullaha ibn Zubaira radijallahu anhu. Nikom se nije odgovo, jer niko nije htio da napadne na Meku, niko nije htio, htio da skrnavi čast Meke, osim Hadžađa. Pa kaže Hadžađ i odšao kod Abdulmelika, tvrdeći da je usnio san i kaže, vidio sam u snu da sam ogulio Abdullah iz Zubeira, sam skinuo košu. Kaže, pa mu je Abdul Melik dozvolio da sa svojom vojskom, to mnogobrojnom vojskom, krene na Meku. A onda je sa stanovnicima Šama poslao e, pismo sigurnosti da pruža sigurnost svakome onome koji izađe iz Meke i ko se njemu pokori. Ko se pokori Hadžađu i bude htio dati prisegu Abdul Meliku ibn Mervanu. Pa kaže, Hadžađ došao u Džumadiju ove godine sa 2000 vojnika, ostavnika Šama. Krenuo je putem Iraka, nije prošao kroz Medinu, nego je došao do Tajfa, a onda je slao sa Arefata, slao je manje skupine vojnika, a Zubeir je slao iz Mekije. Kaže, pa bi se ove dvije skupine susretale. Svaki put je Hadžađova vojska pobjedila vojsku Abdullaha ibn Zubeira. Zatim je Hadžađ napisao pismo od Meliku i kaže da mi dozvoli da uđem u harem, jer dosta sam ga, jer 8 mjeseci je trajala onaj također, e, kako se kaže, okoljenje. Kaže, oslabio je, malo je ostalo ljudi sa njim, većina, ljudi, većina njegovih prijatelja ga je onaj, napustilo, a ti meni, kaže, pošalji pomoć u vojsci. Pa je Abdul Melik napisao Tariku ibn Amru, naredio mu da se susretne sa Hadžađom i da zajedno napadnu iz Tajfa, da krenu zajedno, onaj, na, na Meku pa se susreli kod mjesta i Majmune, a onda je Abdullah ibn Zubeir ostao samo Mešid al-Haram, dakle unutra Mešida je ostao sa svojim pristalcama. Kada je nastao Zulhidže, kada je nastao mjesec Zulhidžeta, uh, Abdullah ibn Zubeir nije mogao da izađe iz Harema, nije mogao da ode na Minu, nije mogao da ode na Muzdelifu, nije mogao da ode na Arefat, a istovremeno Hadžađ i ostali muslimani nisu mogli da uđu u Harema. Kaže, pa su ostali svi u ihramima. Osim što je Abdullah ibn Zubeir zaklao svoju kurban u haremu, u haremu Mekke, a Jusuf i njegova vojska, odnosno Halalta je Hadžađ, i njegova vojska su ostali u ihramima. I kaže Ibn Ketir, ina lillahi vena ili ihrađu. Međutim, on će kasnije, dakle, tahalul thani, dakle, drugo onaj skidanje ihrama, ili veliki tahalul, onaj hađaž nije mogu da onaj obavi. Kaže Ibn Đarir također, ove godine je Abdul Melik napisao Abdullah ibn Hazim, emir, dakle emir ili eh, namjesnik Horasana, pozivajući ga da dadne njemu prisegu i da će mu on Horasan pokloniti sedam godina, dakle sve ono što ubere ili uzme od harađa i tako dalje, tako dalje, uzme za sebe. Kada mu je došao onaj izaslanik, kaže on njemu, jel te poslao Ebu Duban? Ebu Duban, otac Muha. Dakle, nije priznavao njegovu vladavnu jer je on bio namjesnik od Abdullaha ibn Zubeira. Kaj tako me Allaha da se izaslanici ubijaju, ja te kaže sad ubio. A neće te kaže ubiti zato što si izaslanik, zato što si došao kao onaj, kako se kaže, pismonoša, nego poješćeš to pismo što je Abdullah napisao i na, na, natirao ga da ga pojede. Zatim je napisao uh, namjesniku Ibn Hazima, Bekir ibn Ošah napisao mu pismo i kaže ako mi pomogneš, pazite kakav je Melik ibn Merwan uvijek posticao ljude jedne protiv drugih. Obećavao im vladavinu, obećavao im nešto da bi on došao do vlasti. Kaže, ako mi pomogneš da svrgnem Abdullah ibn eh, Hazima, ja ću ti, kaže, onaj, eh, dati namjesništvo Horasana i Ahvaza. Pa kaže, došao je do velike bitke i savladali sa Abdullah ibn Hazima, njega je ubio Vekija ibn Umeire, uz pomoć drugih vojnika i kaže kao mi je sjeo na prsa da, ga, da mu odvoji glavu od tijela, onaj, Abdullah ibn Hazim je toliko, a ovdje tako sto ja se moram tako izrast, dakle u bukvalnom prilike, toliko je hraknuo, jer iskoristio ibn Kethir, na ta, ta, tu riječ, kad je toliko je hraknuo, da ga je svega založio. Kaže posle Ibn Keth, uh, e, Ebu Hureyre radi, on kaže kad god spominja ovaj događaj, kad je tako malaha, bio je puno hrabar. I onda mu je ovaj odvojio glavu od tijela. Kaže on njemu, Abdullah ibn Hazim, hoćeš li me, kaže, ubiti zato što sam ti ubio brata? Salam. Hoćeš li da žrtvuješ velikog ovna Egipta za onoga, ali on njemu na prsima sjedi, treba ga da ga ubije svaki trenutak, kaže, hoćeš da me ubiješ za onoga koji ne vrijedi nikoliko je šaka prašine, dakle, blata ne vrijedi šaki. Kaže, pa ga je onaj ubio, odvojio mu glavu od tijela, najprije se, kaže, to mi je usprotivio Buđeir ibn Warqa, pa su, kaže, njega svezali, a onda su ovaj, odvojili glavu Abdullah ibn Hazimu i postali Abdulmelik ibn Mervanu i saopštili mu da su ga, sa vlada pobijedili. A onda je, kaže, on Bekira ibn Vošaha, koji je izdao Abdullaha ibn Hazima, ostavio kao namjesnika Khorasana Ove godine je Abdullah ibn Zubair izgubio namjesništvo nad Medinom, a Abdulmelik je postao Tariqa ibn Amra, onoga koji je iskoristio u borbi sa, e, sa Hadžađom protiv Abdullah ibn Zubeira u Mekki. Abdullah ibn Hazim, ibn Esma, Sulemi, Ebu Salih al-Basri, emir Horasana, jedan od najhrabrijih hrabrih, onaj, vojskovođa koji se spominju, konjanika njihovog vremena, Hafiz Ebu Hadžađ al-Mizi, kaže u dijelu Tehzib, vidio je Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenosi o njemu hadis o crnoj čalmi. Također se spominje kod Ebu Davada i Tirmizija i Nesaija, ali ga on nije spomenuli po njegovom imenu, nego po drugom imenu. Prenosi se od Ebu Bešira da Ulabi, do Labija da je ubijen 71. godine, neki kažu da je uh, ubijen uh, e, 87. Međutim, Kathir kaže ovo nije tačno, on je ubijen 71. godine. Također ga spominje Ebul Hasan ibn Nathir u dijelu al ghabe min Asmaje Sahabe, fi Asmaje Sahabe, a bio je emir Horasana još od vremena fitne ibn Zubeira, Abdullah ibn Zubeira, vladao je otprilike od 64. godine i to nakon smrti jezida ibn Muavije, njegovog sina Muavije. U tom periodu desilo se, dakle, opet mnogo bitaka, mnogo ratova i ovi svi ratovi bitke se dešavali između, glavnom između koga? Između muslimana da bi na kraju, na kraju to iskoristili Bizantijici napali, odnosno Rime napali na muslimane. Također ove godine je preselio Ahnaf ibn Qajs, Ebu Muavija ibn Husayn al tamimi je Sa'ad i Ebu Bahr al-Basri. E, za njega se kaže da je prihvatio islam u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem čuo za njega i za njegov ahlak, njegov moral, njegov sabur, Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je proučio dovu za uspjeh za Beričet. Bio je uglednik, bio je istaknut kao dobar vjernik, kao dobar musliman, jakog jezika. Njegova blago se navodla kao primjerom. Posebno kada su ga kada je za njega čuva Amer ibn Hatab, kaže Huwa mu'min alimu lisan, on je vjernik jakog jezika kaže Hasan al-Basri, rahmehullah ta'ala, nisam nikad vidio nekoga da, da vlada svojim narodom, da je toliko plemenit i častan, kao što je to bio Ahnef ibn Qais. Ahmed ibn Abdullah al-Ađali kaže, on je bio Basri tabijin thika, dakle povjeriv, povjeriv bio uglednik svoga naroda, ali ono što je bilo čudno za njega jeste da je bio sav, dakle, tjelesno deformisan. Prvo što je bio slijep u jedno oko, zatim što je bio sakat u jednu onaj nogu, bio je nizak, čak što više imao je samo jedan testis, a njegov onaj narod ga je opet cijenio samo zbog jedne stvari, a to što je bio onaj blag. Kaže da je se razbolio i da je sve ove bolesti onaj, da, onaj, dobio nakon što je obolio kugu u vremenu koja je pogodila dakle, i njega i njegov narod. Također se za njega prenosi da je bio od onih koji su osvajali Semerakand, a Jakub ibn Sufjan kaže Ahnef je bio poznat po tome što je bio plemenit, bio je blag i bio je dobar čovjek. Živio, odnosno rođen je u vrijeme džahilijete, zatim je primio islama, a onda kada je čuo Allahu poslanik sallallahu alejhi za njega i njegov moral, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je dovio i tražio oprosta za njega i njegove grijehe. Bio je povjerljiv, bio je povjerljiv u smislu kada se povjeri onaj povjerenja, odnosno stvari. Malo je, kaže, pričao, mnogo je klanjao, palio bi svijeću po noći, klanjao bi plakao sve do sabaha, a onda bi, kaže, stavio prste na svijeću pa bi rekao, kušaj o Ahnefu, kako si mogu učiniti to, to, kako si mogu učiniti to i to. Što ti je trebalo da učiniš tako i tako? Pa bi sad zatim sebi govorio, ne možeš da trpiš vatru svijeće, a hoćeš da trpiš, odnosno kako ćeš trpiti veliku vatru. Kad ga je upitao neko kako si zavladao svojim narodom, a tako si ružan i neugledan, dakle, gospodara pa se to gledalo. Inače, kod njih je bio običaj kada je neko krupan, kažu mašala, jer se za žgolju nikad ne kaže mašala. I uopće poznato, kod njih se, najviše se ljudi isticali na tržnicama, na, na, na, na, na svadbama i kad se pojavi onaj na svadbi, ono buku, one velike svoje ogrtače i oni su kao pojava. On je bio sasvim sušta suprotno svega toga, toga. Kaže, kako si onaj uspio, kaže, kad tako, kad tako ružno izgledaš. Kaže, kada bi moj narod rekao da voda ne valja, ja je nikad ne popio. Ahnef je bio jedan od emira na strani Alije na dan Sifina. Zatim on je taj koji je postigao ugovor sa stanovnicima Belha sa 400.000 dirhem, odnosno dinara svake godine. Ima mnogo predaje koje se vežu za njega i za njegove borbe i kako je pobjedio u svakoj. A Hakim kaže, on je taj koji je osvojio ili pobjedio bitku Mervu Ruz. Zatim, on je mu Hasan el Basri i Mohamed ibn Sirin onaj, prenosi da su bili u njegovoj vojsci i da je on bio od osvajača Semerekanda i drugih onaj država. Preselio je uh, eh, 67. godine, neki kažu neke, dru, neke druge godine, neki kažu 70. a neki kažu 71. Allah najbolji zna. Od njegovi predaje se prenosi kada je govorio da je poniženje sa Saburom a ljudi se čudili njegove blagosti pa, pa im je odgovarao i ja osjećam ono što vi osjećate, samo što ja trpim. Dakle, osjećam ja srđbu u sebi, ali nikad je ne ispoljavam. Kaže, shvatio sam da je blagost uvijek pomagač i da je najlakše sa blagošću zavladati ljudima. Kada je došao u delegaciji sa Zijadom, odnosno u Bejdula ibn Zijadom kod Moavije, Svi su govorili, hvalili su Ubejdula ibn Zijada, samo je on šutio, pa je Muavija rekao, Ahnefe, progovori, kaže, ako ja progovorim, suprostavit ću se njima. Kaže, pa ga je onda smijenio, kaže, nisi više namjestnik Iraka, moram te, kaže, smijeniti. I onda je došao onaj, pa ga pitao Muavija šta predlažeš, kaže, nek se on dogovori ko će biti namjestnik nakon mene. Pa su se, kaže, tri dana svađala Iračani i Ahnef je samo šutio. Ahnef, Ahnef je šutio, pa su ušli nakon tri dana kod Muavije i ponovo se svi posvađali pred Muavijom. Kaže Muavija, Ahnef, šta misliš koga da postavim kao namjesnika? Kaže, ako misliš da je najbolji, onda je to Ubejdula ibn Zijad. Prije čet dana nije htio njemu pričat. Sad kaže, ako misliš da je, da je to neko, onda je to Ubejdula ibn Zijad. Jer on je bio njegov bratić po usvajanju, odnosno po loz njegovog oca Muavijinog oca Sufjana. Kaže, on je odlučan čovjek i niko, niko ne može nadomijestiti njegovo mjesto. Ako hoćeš nekoga drugoga, ti znaš ko ti je najbliži tebi. Kaže, ponovo tebe vraćam Ahnef. Pa ga je vratio ponovo namjesnikom nakon tri dana da bude namjesnik onaj Iraka. Kaže se u jednoj predaji da je Ahnef preselio u Kufi, da mu je dženazu klanjao Musab ibn Zubair i da je pratio njegovu dženazu, a ovu smo priču spominjali kad smo govorili o Musab ibn Zubair. Također ove godine je preselio Bera ibn Azib, ibn Haris ibn Adi ibn Mežda ibn Harithe, Ansari il Harithi Leusi, poznati ashab, njegov otac je također ashab, prenosio da Allahova poslanika sa sada mnogi, mnogi hadise. Kaže se da je preselio u Kufi još u vrijeme dok je bio živ Musa ibn Zubair, onaj vlad, dok je vladao u Iraku. Također u Bejde ibn Sulemi el Qadi, onaj Atija ibn Bishu, Bejde ibn Vale, Abdullah ibn Kajsar al Qajad, mnogi od njih su, onaj, ili su Asavi, ili su Tabijin, su poznati Hadije i učenjaci Abdullah ibn Hamam i drugi. Zatim je nastala 73. godina. Ove godine je došlo do napada na Meku. U toj godini je poginuo Abdullah ibn Zubair radijallahu anhu. Njega je ubio Hadžar ibn Jusuf. Thakafi al-Mubir, kaže ibn Kethir, Allah ga uništio i ponizio ga na sunjem danu. Prenosi se od Musaba ibn Aiba, od Nafije Meula benu Eseda. Kaže, a dobro je znao za fitnu ibn Zubaira. Kaže, ibn Zubair je opkoljen prvoga Zulhidžeta, 72. godine, neki kažu 17, uh, eh, odnosno neki kažu 17. džumadel ula 73. godine. Opkolio ga je hađađ, u nekim predajama kažu da je to bilo pet, nekim sedam, onaj, onaj, halalite pet mjeseci, a neki kažu da je potrajalo nekoliko noći više. Ja sam malo prije rekao da je to bilo osam mjeseci. Zatim, te godine je hađađ kao namjesnik Abdulmelika ibn Mervana poveo hađije i rekao mu je Abdulmelik da traži ispomoć kao muftije ili kao dakle Alima ibn Omer, Abdullah ibn Omera, kada je riječ o propisima hađa i ova se predaja spominje u oba sahija. Ova godina je, dakle, godina skrnavljenja samog harema. Stanovnici Šama su opkolili Meku. Hadžađ je postavio katapulte na rašta mjesta onaj u Meki i nije dao ni na jednu stranu da bilo koji izađe da ga nisu katapulci mogli ili katapulti mogli gađati. Zatim je objavljeno da Abdul Melik daje sigurnost svakom onome koji izađe iz Harema i koji se prikloni Hadžađu, a Hadžađa je naredio Habešijama da neprekidno kamenuju, odnosno gađaju Harem. Ubili su, kaže, mnogo ljudi, bilo je na pet rašti strana, pet katapulta, pa su bacali kamenje sa različitih strana. Zatim su zabranili da bilo šta uđe od hrane ili pića unutar harema, dok je Abdullah ibn Zubair njegova vojska koristili vodu zemzema. Kaže, kamenje je gađalo i samu Kaabu, a Hadžaž bi galamio, vikao i govorio, o stanovnici Šama, Allahe, Allahe, fita, dakle, Allahu se pokoravajte i nemojte obazirati pažnje to što gađate njegovu kuću. Kaže, navaljivalo se na Ibn Zubeira sve dok ih nije onaj a svaki put kada bi oni napali, Ibn Zubair, Abdullah Ibn Zubair je odgovarao također sa protu napadom. Međutim, Abdullah Ibn Zubair na kraju nije imao mnogo vojske, pa je morao na svaka vrata od vrata Harema sam da ide sa nekolicinom ljudi. Pa je svaku njihovu navalu mogao da vrati radi Allahanhu varva. Kada je neko rekao Ibn Zubairu zašto ne postigneš sa njima primire i kaže on tako me Allaha oni da vas zateknu unutar Kaabe, zaklali bi vas sve, dakle poklali bi vas sve. Neću tako me Allaha nikad sa njima potpisati primirje. U vremenu dok su gađali katapultima Mežidul Haram, odnosno Kaabu, došlo je do velike grmljavine, odnosno pojavila se velika grmljavina i gromovi i sjevale su munje i udarale po njima do te mjere da jedna munja udarila u skupinu šamljana i ubila njih 12 onda su ljudi ustuknuli, prepali se. Kaže njima Hadžađ ovako. Hadžađ inače bio opasan govornik, bio je jak na jeziku. Kaže, ja dobro znadem ove zemlje, ovo su munje Tuhame, Tuhama su planine oko Meki. Ovo su njene munje, njene gromovi, nemojte se, kaže, onaj bojati, Kaže, vidjet ćete da i njih, njima se dešava što se i vama dešava. Kaže, sutradan je pogodila Munja, Abdullaha ibn Zubeira, njegov vojsko, pa je ubila mnogo više ljudi kod njega. Kaže, jesam vam rekao. Dakle, iskoristio je onaj, o, da taj događaj na svoju, u svoju korist. Kaže on, zar nisam rekao da se njima dešava što dešava vama, vi ste u pokornosti Allahu, a oni su ti koji su nepokorni Allahu. Zatim, stanovnici Šama dok su bacali kamenje na Kaabu i na Mežid harem došao jedan grom, odnosno jedna munja, udarla je u jedan katapult i svega ga spalila i to je bio trenutak kada su oni zaustavili, se nisu više htjeli da gađaju harem. A onda kaže njima Hadžađ, teško vama, zar ne znate da su narodima oni koji su bili prije vas munja znala da uzme kurban da ga spali? To je bilo vrijeme Adem alaih sallatu selam kad je rekao svojim dvojici sinova Habilu Habilu prenesite žrtvu, ovaj prenio usio, ovaj ne prenio kurban u životinji pa se spustila onaj vatra sa nebesa, to je munja spalila kurban od koga je kurban primljen. Kaže, zar vi ne znate da oni koji su bili prije vas, da bi se vatra spuštala sa nebesa i primala njihove kurbane, ovo je, kaže, vaš kurban primljen, samo nastavite, udarajte i dalje. Hadžar kaže, vidjet ćete, jer kraj je ovaj, ovoga osmog toma, mi nastavljamo išala idući put sa devetim tom, ali vidjet ćete njegov period koliko je Hadžar bio lukav i podmuku čovjek. <clears throat> ali isto vreme imao je i dobrih poteza. Stanovnici Mekije su u tom toj navali napuštali uh, harem, odlazili su kod Hadžađa, ostavljali su Abdullah ibn Zubeira, pa se bilježi u bilješkama da je otprilike iz Harema izašlo 10.000 ljudi, ostaviše Abdullah ibn Zubeira sa nešto malo, malo vojski. Čak što više izašli su Hadžađu i Hamza i Hubeb, dvojica sinova od Abdullah ibn Zubeira, tražeći od njega sigurnost, Hadžađ im je svima dao sigurnost, niko nije bio ubijen koji je napustio Harem. A onda je Abdullah ibn Zubeir došao kod svoje majke, a komu je bila mati? Esma bin Tebi Bekr. Kaže, majko moja, ljudi su me ponizili, ostavili su me, otišli su kod hađađa, nije sa mnom ostalo se nešto malo ljudi. Kaže, majko, šta ti misliš? Kaže, sine, ti najbolje poznaješ sebe, znadeš da si na istini i da pozivaš na istinu, strpi se sve dok ne budeš ubijen zajedno sa svojim prijateljima. Nemoj, kaže, dozvoliti da se sa tvojim vratom poigravaju dječaci Benu Umeje. Kaže ona njemu, ti znadeš da si ti od ti da si od Dunjaluk, bio bi zaista loš rob. Uništio bi sebe i uništio bi svakog onoga koji je ubijen sa tobom. Nego si, kaže, htio istinu <clears throat> i nisi htio da oslabiš vjeru, ili ti vjera ti nije oslabila, koliko god da si ostao, koliko god da si živio na Dunjalku. Kaže, bolje ti je sine da pogineš. Kaže, on se spustio, poljubio je glavu, kaže, majko, tako me Allaha u ispravnosti ona je postupila, tako ispravnost me posavetovala. Nisam nijednog trenutka bio podložen dunjavničkom životu, nit me nešto ponukalo da učinim iz Allaha i subhanahu ta'ala srđbe. Ali da znaš, majko, danas ću, kaže, poginuti, bit će ti teško. Predaj svoje stanje ili predaj se Allahu Đelešanuhu, znaj da tvoj sin nikada nije učinio nikakvo zlo nikad nije počinio nešto od razrata, nikada nije se suprostao Allahu i taala odredbi, nikada nije prevario nekoga kad mu dao onaj povjerenje, odnosno kad sam nešto onaj dogovorio, nikada nije učinio nepravdu muslimanu, niti onome koji je bio pod ugovorom od nemuslimana. Nikada me nije došlo nešto od namjesnika, a da nisam ispravio stanje i da nisam mu dao njegov hak. Sve sam to radio samo iz zadovoljstva moga gospodara Azeva Đelu gospodaru moj, ja kaže ne govorim ovo da bi sebi pohvalio, Allahumme ti znaš najbolje kakav sam od svakoga pa čak i od mene samoga. Ja kaže ovo govorim i saučešća prema mojoj majci da joj bude lakše kad me danas izgubi. Kaže, molim, kažem svojoj majci, kaže, molim Allaha Đelešanu da danas Ja ne znam kako se kaže u nas u bosanskom onaj kad neko preseli pa ljudi dolazi da izrade saučešće. Vara pa se to zove aza. Imam to kod nas. Pa nažalost, jest. Žalost. Kaže, molim Allaha Đelešanuhu da današnja žalost tvoja prema meni bude samo dobro djelo kod Allaha. Ako umreš prije mene ili umrem ja prije tebe, ona pazi šta će biti nakon mene. Kaže, Majku, molim Allaha da ta nagradi svakim dobrom. Nemoj ni jednog trenutka propustiti dovu kao što si prije, a nemoj ni kasnije. Kaže ona njemu <clears throat> kada je ubijen e, Abdullah ibn Zubair ona kaže nikada nije ostavio priliku da nije pokazao svoju pokornost, poslušnost roditeljima, meni ili njegovom ocu. Ona se dakle obraća Allahu Đalešanu. Kaže, molim te, gospodaru moj, da im podariš sevabu šakirin, to jeste sevab oni koji su ti zahvalni. A onda je, kaže, on zagrlio svoju majku i oprostio se od njih. Neki, kaže Ibn Kethir, ovdje ima nekoliko predaja o njenom starostnom stanju, pa kaže, neki kažu da je ona pod kraj svog života izgubila vid, jer ovo dok se dešavalo imala je bliže stotinu godina radi Anha i ona je bila posljednja koja je umrla od muhađira i muhađirki. Dakle, posta nije oni koji su umirali od ashaba, nisu bili muhađiri, nego su bili rođeni u Hirži kao što je bio Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas. Kaže, kad je zagrlila svoga sina, primijetila je da je stavio na sebe oklope, kaže sine šta ti je ovo, kaže oklopi majku. je nisi danas, ti skri... nisi danas krenuo sa oklopima, danas krenuo da pogineš. Skini, kaže sine oklope, A onda mu je ona uzela učkur pa mu svezala zadnji dio odjeće, dakle ovaj izar dolje, kaže da ti ne spadne kad te ubiju da se ne vidi tvoj avret. Zatim ga je opominjala njegovim ocom Zubeirom, njegovim djedom Ebu Bekrom njegovom nanom Safijom bint, bint Abdul Matalib, njegovom tetkom Aishom. Zatim kaže mu, ako odeš na onaj svijet, nađi njih ako preseliš kao šehid. Zatim je, kaže, izašao i više je nije ni vidio. U to vrijeme sva vrata Harema su već bila popustila. Ostalo nešto malo sjedbenika, odnosno njegovih, njegovih vojnika, Abdullaha ibn Zubeira, Stavnici Himsa su došli na vrata koja su bila naspram same Kaabe i stavnici Damanska su bili na vratima Benu Šejbe, stanovnici Jordana su bili na vratima Safe, stanovnici Palestine, dakle vojska vojske Abdomelka ibn Mervana, stanovnici onaj, Palestine su bili na vratima Benu Džumeha, a stanovnici Hansarina su bili na vratima Benu Sehma. Kaže, na, svakoj, na svakim vratima je bio jedan od vojskovođa i vojska koji je Hadžar slao zajedno sa Tarkom ibn Amrom, i to sa mjesta Laptah, a Ibn Zubeir ni prema jednim vratima nije krenuo, a da nije sam bez jednog vojnika rastorio i vojskovođu i vojsku. Zatim bi povikao, a oni bi se razbježali onaj, jer su znali za njegovu hrabrost. Pa su onda stanovnici, odnosno Ibn Safan kaže stanovnicima Šama, e tako mi kaže Allaha, jedan za hiljadu ljudi. Kada bi stao da klanja, kamenje katapulta mu ne bi smetalo. Udaralo bi kraj njega i po njega. Jedan kamen ga udari u prsa između brade i prsa. Nije se, kaže, pomaknuo kao da ga ništa nije pipnulo. Dakle, kada je stavio namaz, nije obraćao pažnju na onaj e, okolini okolnosti. Kada je bio, kada je došao utorak 17. Džuma, džumadi Lula ove godine, Ibn Zubeir je klanjao čita u noć, a onda sa sabahom, pre sabah je zaspo, onda se trgnuo pre sabah, i ustao da klanja. Kaže, ja sad uči ezan. Pa je, kaže, stao na mjesto Mekama, a onda Ibn Zubair uzeo abdest, zatim, zatim klanjao dva rekiata sabaha, a onda je proučeni kamet, pa je klanjao sabah. Zatim je proučio suru Nun, harf po harf. A onda kada je predao selam, zahvalio se Allahu, pohvalio ga, a onda kaže, skinite čalme sa svojih lica, hoću da vas vidim ko je danas sa mnom. Kažu, pa su, kaže, skinuli na mjesto Hidžun. I u trenutku dok se pripremao sa svojom vojskom posle sabah namaza, došao mu je veliki komad kamena od katapulta i pogodio ga u glavu i razvojio mu glavu. A on, kad je osjetio toplinu krvi po svom licu, kaže nismo, kaže, oni koji krvare svojim nogama, nek smo oni, kaže, do, koj, do čiji nogu krv sa glava silazi. Zatim je pao, a onda su priskočili šamljani i dokrajčili ga. Zatim su ga donijeli kod hađađa, a hađađ, Allah ga ponizio, učinio je seždu i zahvali Allahu Đelešanu. Zatim su oni Tarik ibn Amr došli pred njegovog tijela i kaže Tarik, nikad žena nije boljeg čovjeka rodila. Kaže hađađ, hvališ onoga ko se suprostavio, ko se suprostavio Amirul Muminin, to jest Abdu Meliku ibn Mervanu. Kaže da, njemu je, kaže, oprošteno, mi smo ga opkolili, on nije bio u palači, nije bio u, u rovu, nije bio ničim zaštićen. Bio je u boljem položaju od nas, a onda, kaže, kad je ova vijest došla kod Abdulmelika ibn Mervana, naredio je da se Tarik zbog toga bičuje. Kada je ubijen, kada je Abdullah ibn Zubair ubijen, cijela Meka je plakala, a Hadžađ iskoristio tu priliku i okupio ljude i kaže, o ljudi, Abdullah ibn Zubeir bio je jedan od najboljih ovog umeta sve dok nije poželio hilafet i dok se nije pošao boriti protiv onih koji hilafet zaslužuju. Zatim je skrnavio čast Harema, a onda ga je, kaže Allah, ponizio je dao mu da okusi bolnu patnju. Adem je kod Allaha bio počašćen time odnosno časni kod Allaha od samog Abdullah ibn Zubeira. Bio je u džennetu, a ona je čas, a džennet je časni od Mekke. Kad se suprotavi Allahu i kad je kušao zabranjeno voće ili zabranjeno onaj, zabranjene plodove, ono što je Allah zabranio, onda ga je Allah Đelšanu iz dženeta protirao. Obavite, kaže namaz, Allahom se smila, u jednoj drugoj predaj kaže o stanovnici Mekke. zar vi hoćete da onaj se vi hoćete da, ili shvatate njegovo ubistvo velikom stvari Ibn Zubeir je bio najbolji od ovoga umeta, poželio je dunjalu, ostavio je ahiret, poželio je hilafet, pa je odbio pokornost Allahu i skrnavio je čast harema. Da je Meka išta mogla da spriječi, spriječila bi, spriječila bi ili događaj Meke spriječio bi Adema da iz, ne izađe iz dženeta, iako ga je Allah stvorio svojom rukom, udahnuo mu od svoje duše i naredio melekima da mu učine seždu. Zatim ga, zatim ga podučio nazivima svih stvari. Kad se suprostavio Allahu, Allah ga je protjerao iz dženeta, spustio ga na zemlju. Allah je, Allah je časniji od, od Abdullaha, ibn, odnosno Adam je časniji od Allaha, od Abdullaha ibn Zubeira, a ibn Zubeir je promijenio Allahu u knjigu. Kaže Abdullah ibn Omer, radi anhu arda, kaže da hoćeš, ja bi ti kaže, rekao da lažiš. Tako me Allaha, Abdullah ibn Zubeir nije promijenio Allahu u knjigu, nego je, kaže, bio onaj koji je svaku noć klanjao i svaki dan postio i ga, e, tragao je za istinom. Zatim je Hadžađ napisao do Meliku o događaju šta se desilo, poslao njegovu glavu, to jeste glavu Ibn Zubeira sa glavom Abdullaha ibn Safvana i Amara ibn Hazima, odnosno Hazma Abdul Meliku. Zatim je naredio da se sa njihovim glavama prođi kroz Medinu i da se njihove glave razapnu u Medini, da vide stanovnici Medine da je završen hilafet Abdullaha ibn Zubeira. Zatim su prenešeni prema Šamu, a onda, odnosno njehove glave je nosio neki čovjek od Ezda, pa me Abdul Melek dao 500 dirhema. Zatim je Hadžađ naredio se tijelo Ibn Zubaira razapni ko sine Thanijetul Keda na mjestu Hadžun, na mjestu koje se određenije zvalo Menkesa. Kaže, ostalo mu je tijelo sve do trenuta dok nije naišao Abdullah Ibn Omer pa kaže Rahmetullah alejke Eba Hubeib. Emma wallahi laqad kunta sawaman qawama. Tako mi Allaha ti si, kaže stalno klanjao noćni namaz i stano si postio. Zatim kaže zar ne bi bilo ovom konjaniku ili jahaču dobro da siđe kaže sa svoje jahalce to jest da ga skinete odugo sa sa toga direka stuba. Kaj pa je Hadžađ naredio da se njegovo tijelo skine, a onda je na to mjesto i ukopan. Nakon svega ovoga Hadžađ je ušao u Meku, uzeo prisegu od stavnika Mekke za Abdulmelika ibn Mervana i ostao je u Mekki sve do iduće godine do, do Hadža. Zavladao je Mekom, Jemamom i Jemenom. Ko je bio emirul mu'minin Abdullah ibn Zubair? <clears throat> Abdullah ibn Zubair ibn Awam ibn Huwailid – Ibn Esed, Ibn Abdeluza, Ibn Kusaj, Ibn Kulab, Ebu Bekr, a neki kažu da mu je bila i kunja Ebu Hubeib, El Kureši, El Esedi. Prvo dijete koje je rođene nakon Hidže u Medini, među muhađirima. Njegova mati je bila Esma bin Tebi Bekr Sidiq, Zatun i Taqin. Učinila je Hidžu, nosići njega u stomaku, rodila ga je u Kubi, nakon što je došla pred samu Medinu. Kaže se u predajama da ga je rodila u mjesecu Ševalu, druge godine po Hirži. Vakidi i Musa Bezubeiri kažu i drugi, najtačnije je onako kako se prenosi od Ahmeda, od Ebu Usame, od, od eh, Hišama, od njegovog oca, od Esma, od Esme, da je rodila Abdullaha u Mekki. Kaže, halalte, da ga je rodila nakon što je izašla iz Mekke. Kaže, izašla, izašla sam noseći njega u utrobi svojoj do Medine i kad sam došla do Kube, rodila sam ga. A onda sam donijela ga Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam pa je rekao poslaniku sallallahu alaihi sallam dajte mi hurmu, stavio u usta hurmu, onaj, omekšao je onda potrljao njemu njegova usta pa je prvo što se pomiješalo sa njegovim tijelom bila pljuvačka i hurma Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam. A onda je Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam proučio mu dovolj i zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala njemu za beričet. Bio je prvo rođeno dijete, onaj u islamu nakon hidžri. Bio je poznati ashab od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi mnogo hadisa. Također od svoga oca Zubera i od Omera i od Osmana i drugih, a i također od njega prenosi veliki broj tabijina. Učestvo je na bitci oko Deve zajedno sa ocem, a bio je mali dječak. Prisustvao je hutbi koju je držao Omer u Džabiji, ako se neko sjeća kad smo govorili o ovoj hutbi. Zatim o njegovim bitkama, i njegovom učešću je mnogo, dakle, predaja. Učestvovao je, odnosno došao je u Damask kad se pripremale vojske protiv Konstantin grada, a onda drugi put je došao kad je prisega data jezidu Ibn Muavi. Kad je umro Muavija Ibn Jezid, ostao je u Hidžazu, zavladao je, dakle, odnosno vladao je Hidžazom, Jemenom, Irakom, Egiptom i Horasanom i drugim dijelovima Šama, osim Damaskom. Njemu je data prisega 64. godine i ljudi su uživali u njegovom hilafetu. U predajama od Ibn, odnosno od Hišama, od njegovog osad besmije se prenosi da je iznijela Abdullaha iz Mekije, dok je bila još trudna, pa ga je rodila u Kubi. Pa je došla Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, a on mu je potrljao usne hurmom i dao ime Abdullah. A onda se svi muslimani obradovali njegovom rođenju, jer su jevreji Medine tvrdili, tvrdili da su opsihirili muslimane i da su muslimani svi ostali sterilni. Kaže, njegovo rođenje je doprila njegova vijest da su svi muslimani tek birali po Medini i okolici Medine, znajući da teorija jevreja Medine nije bila istinita, odnosno da su lagali na muslimane. Kad je Abdullah ibn Omer kad je Abdullah ibn Omer čuo stanovnike, odnosno vojske Šama, kako tekbiraju kad su ga ubili, kao je tako mi Allaha, oni koji su tekbirali kod njegovog urođenja bolji, bolji su od onih koji tekbiraju kod njegove, njegovog ubistva kada je rođen, Ebu Bekri Sidik mu je proučio ezan na uho, a kaže se u jednoj predaje da je Ebu Bekri Sidik tavafio sa njim oko Kaabe, a Ibn Kathir kaže onaj koji ovu predaju prenio nema pojma o predajama, nego je Ebu Bekri Sidik nosao po Medini da obavijesti muslimane da su jevreji lagali na muslimane. Musa Zubeiri kaže bio je blag čovjek sitan, sitnog, onaj, nije bio visok, Brada mu se tek upotpunila kad je upotpunio 60 godina. Dakle, bila mu je rijetka brada, žute boje. Kaže, jednom prilikom, kao što se prenosio od Abdullaha ibn Urve, a on od svog oca, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam se obratio u dječacima, a on se, kaže, svi okupili ko Allah poslanika sallallahu alaihi sallam i Abdullah ibn Džafir i Abdullah ibn Zubair i Omer ibn Abi Seleme, pa je rečeno, kada biste vi dali prisegu Allahom poslaniku, pa da vas poklopi, odnosno da vas pogodi, da se na vas pusti njegov beričet. Kaže, pa se on prvi progurao među njih, kaže, ja ću prvi Allahov poslaniče. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, on je, kaže, dao prisegu i za sebe i za svoga sina, odnosno govoreći o njegovom ocu Zubeiru. Prenosi se u drugim predajama od Abdullaha ibn Zubeira da je popio krv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pustio, odnosno izvukao onaj putem hijjame i krv u jednu zdjelicu, pa je dao Abdullahinu Zubeiru i rekao, idi i kaže, prospi. Pa je se on odvojio, odnosno otišao ispred kuće Allaha, poslanika sallallahu alaihi sallam i popio je. Kaže, šta si uradio? Kaže, Allaho poslaniče, nisam kaj našao bolje mjesto za tvoju krv osim moga tijela. Htio sam da se tvoja krv pomiješa sa mojim tijelom, jer ono što je tvoje neće ga vatra pržiti. Kaže, Allaho poslaniče, Allaho ve sellem, nikad te vatra, kaže, neće pržiti osim ako ne skrnaviš zakljetvu. Teško tebe od ljudi, a teško ljudima sa tobom. Kaže, jedno je predaji jer rekao Allaho poslaniče, Allaho ve sellem, Abdullah, ili Abdullah, ide ovu krv prospi na mjesto gdje te niko neće vidjeti a on kaže, izašao od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve pa je popio, kad se vratio, kaže, šta su radio, kaže, popio sam je Allahov poslaniče, da mi se poveća znanje i iman, i da bude, kaže, nešto od tvog tijela spojeno sa mojim tijelom, a moje tijelo je preči od zemlje da prospijem tvoj krv u zemlju. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem epšir, raduj se, neće ti, kaže, vatra džehenemska nikada spržiti, teško ljudima sa tobom, a teško tebi sa ljudima, ili teško tebi od ljudi, ili teško ljudima od tebi od Thabita al-Bunanija se prenosi, kaže, prolazio sam kraj Abdullaha ibn Zubeira, a on je klanjao iza Mekama, dakle Mekamu Ibrahim. Takav mu je bila pozicija tijela kao da je bio zaboden kolac. Nije se pomirao i ne bi primijetio da je ošto je živo biće. Jahja ibn Wathab kaže ibn Zubeir kada bi učinio, odnosno kad pao na seždu, na leđa, na leđa, na leđa bi mu se spustili vrapci ili tice, hodale po leđima, skakale dolje gore, a on se nije pomjerao, toliko je bio miran na mazu da se nije primijetilo, da, osim da je drvo ili kameni zid. Drugi također spomnio od Ibn Zubeira da je klanjao čitao noć sve dok ne bi došao sabah. Nekada bi znao na jednom ruku ostati sve do sabaha, a nekada bi znao na sežde ostati sve do sabaha. Neki kažu kada bi Ibn Zubeir klanjao, proučio bi, dakle, na, na noćnom namazu Beharu, Ali, Imran, Nisa i Majde, a zatim mi kaže podigao glavu. A da se prenosi, vidio sam, kaže Ibn Zubeira, kada klanja kao da je ustoličeno onaj drvo zabodeno u zemlji. Također se od Ahmeda prenosi da je Abdurazak učio namaz od Ibn Džurejđa, Ibn Džurejđa od Ata, a Ata Ibn od Ibn Zubeira, Ibn Zubeira od Sidika, Sidika od Allaha, poslanika, sallallahu alaihi veselem. selem. Od Ibn Munkedira se kaže, kada bi vidio Ibn Zubere kako klanja, izgledaju kao usađeno drvo i ne bi ga pomjerio pa ni jaki vjetar. Kaže, gledao sam kada su katapulti pucali po onaj meki, po haremu ovdje ili ondje, on se, kaže, nije osvrtao, niti je išta osjećao kada kamenje pada oko njega. Ibn Abbas je bio upitan od Ibn, o Ibn Zuberu pa kaže bio je kari Allahove knjige, slijedio je sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, bio je kanit Allahu, postač u najtežim danima i sve iz straha od Allaha. Bio je sin Havari Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, njegova mat, mat je kći Sidika, njegova tetka je Iša Habibetu Habib, Habibillah. Žena Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, niko ne može zanemariti njegov hak, onaj osim kome Allah subhanahu wa ta'ala oduzme vid. Jesmo dugotari. Dobro. Prenosi se od Ibn Zubaira da je prenosi se o Ibn Zubeiru da jednog dana je klanjao u kući pa je pala zmija sa krova na stomak njegovog sina Hašima pa su žene zaplakale onaj prepale se okupile se ubile zmiju a onda djetu ništa nije bilo a onda kad je on predao selam onaj, pitale su ga jesi šta čuo, kaj ništa čuo nisam. Dakle, kad bi ušao, odnosno kad bi zanijetio namaz, nije se osvrtao na okolnosti. Od Abdulmelika ibn Abdulaziza kaže, od, mnogi od naših prijatelja govore o Ibn Zuberu da je znao da posti po sedam dana sa jednim obre, obrokom. Postio bi od džume do džume samo sa jednim iftarom. I to iftario bi se u noći džume, to jest u četvrtak na večer u Medini je postio, znao bi za post u Medini, a iftario bi se u Meki. I sad zna, zamislite koliko treba prije često nešto kilometara do Meki. Kaže, kad bi zapostio u Meki, ne bi se iftario, a u Medini. Neki kažu, kada bi se iftario, počeo bi iftar sa nešto malo od mlijeka, e, devijeg mlijeka i sa onaj masti i sa sirom. Sabur, onaj stisnuti sušeni sir, ako ste kad vidjeli kod nas radi zarceve ili sušene sire, u arabskom svijetu se suši ovako na ruci, oblik ruke imaju, odnosno stisnute šaki. Neki kažu, znao je u Ramazanu samo jedno mjesto, i to 15. odnosno na polovini Ramazana. Halid ibn Amran, kaže ibn Zubair, je znao da, ne, da se ne iftari cijeli mjesec osim tri puta. Radi Allahu wa ardha. Mujahid kaže ono što je Ibn Zubair mogao, nije mogao niko da podnese u ibadetu radi Al-Anhu u Arda. Jednom prilikom je došla velika bujica pa je poplavila harem, odnosno poplavila je Kaabu. A Ibn Zubair, za razliku od ostali ljudi, je tavafio plivajući. Dakle, nije ostavljeno ni jedan trenutak kada ne tavafi oko Kaabe. Neki također prenose od o Ibn Zubairu da se sa njim niko nije mogao uporediti u ibadetu, u hrabrosti i u govorništu. Prenosi se da ga je Osman postavio sa skupinom onih koji su prepisivali Mushaf, Mushaf sa Zaidom ibn Sabitom, Saidom ibn Asom i Abdurrahmanom ibn Harthom ibn Hišamom. Said ibn Musaib ga je spominjao među velikim govornicima u islamu, kao što je Muavija i njegov sin, i Said ibn As i njegov sin. Kaže, bio je nizak, mršav, a između očiju mu je bio jasan trag o seždi od, mnogo, od, dakle, od dugog ibadeta. Bio je ja govornik, stalno je postio, stalno je klanjao no, noćni namaz i bio je jak, bio je odlučan, bio je plement, častan. Imao je onaj jake ambicije, imao je blagu, rijetku bradu, imao je nešto malo dlaka onaj po, po licu. Brada mu je bila žuta. Također smo, kaže, spominjali bitku kada je učestvovao sa Ibn Abi Sarhom u borbi protiv Barbara. Bilo je 120.000, muslimana je bilo 20.000. Kada je dolazilo je do, do jakih bitaka, onda je 120.000 Barbara opkolilo 20.000 muslimana. Pa je, kaže, Abdullah ibn Zubair uzeo 30 momaka konjanika sa sobom i požurio i razvalio njihove safove, a on su mislili, kaže, da nosi onaj pismo iz aslanika. I kada je došao do njihovog kralja, kralj je, kaže, skontao, ali kasno je bilo. Kralj se dao u bijeg, a onda ga je, kaže, Abdullah sustigao i odvojio mu glavu od tijela, a kada su vidjeli barbari šta je uradio, čovjek sa 30 ljudi protiv 120 ljudi razbježalo se na sve strane. Tada Hika je mnogo izginuo, to jeste barbara, i ta je bila, u toj biti su muslimani zauzili mnogo plijena. A Ibn Abi Serh je poslao sa muštulukom i sa Ibn Zubeirom Osmanu radijallahu anhu pa je Osman radi Allahu anhu rekao možeš se popit na mimber da ispričaš ljudima šta se ona izdešavalo. Pa je Abdullah ibn Omer se popeo na mimber, odima jedna greška, on je napisao da je Abdullah ibn Zubair, napisao da je Abdullah ibn Zubair, naime Abdullah ibn Omer se popeo na mimber i opisivao šta se desilo u bitci. Kaže Abdullah dok sam pričao vidio sam u masi ljudi ibn Zubaira. Kaže onda sam se kaže ustuhnuo, kaže pričam o njemu on tu. A on mi kaže samo ovako i šaratom dade glavu kao nastavi, priđaj dalje. Jer bio to posrek da muslimane da vide šta je vrijednost džihada. Dok od nas paradiraju. Kaže se u jednoj predaji od Amira ibn Abdullah ibn Zubaira, kaže došao Abdullah ibn Zubair, krenuši sa umre, prošao je sa Kurešijama kod mjesta, kod mjesta Jansib, pa su, kaže, vidjeli čovjeke kako sjedi ispod drveta. Došli su, kaže, do njega, a onda je Ibn Zubair nazvao mu selam, a on je, kaže, blago odgovorio da se glas mu malte nije čuo. Kaže, Ibn Zubair se spustio, a ovaj čovjek se nije pomakao. Kaže, Ibn Zubair, pomakni se, idi, kaže, u hladovinu drveta. Kaže, pa je on, ne se pomakao. Kaže, Ibn Zubair je sjeo, a onda ga uzeo za ruku, kaže, ko si ti? Kaže, ja sam džin kaže, kad je rekao ja sam džin, sve su, kaže, dlake na glavim se podigle. A niko, kaže, ti si čovjek od džina, a izgaj, kada je ovako, kaže, izgledaš. Nije ti, kaže, mjesto ovdje, nestane. Kaže, pa je onda otišao. A svi koji su bili <laughs> s Abdullahom i Zubeirom popadali su sa konja od straha. Abdullah se nije prepo. Kažu oni, ko je onaj? Kaže, džin. Pa je pobjegao kaže, popadali smo sa svojih jahalica, a onda je, kaže, svakom trebalo da sabere i da dođe, ono što se kaže, ponašnje, da dođe se, sebi. Jednom prilikom se prenosi da je Ibn Zubej reka, ušao sam u Mešid al-Haram jedne noći, pa sam vidio, kaže, kako žene tavafe oko, kab, oko Kabe, pa mi se, kaže, svidio njihov sklad i njihov tavaf kada su, kaže, izašla iz harema, pratio sam ih, nisam, kaže, znao odakle su. Izašla su, kaže, van, van Meke, dok nisu došli na, jedno, na jednu uzvišicu, a onda su, kaže, kroz jednu pokotinu se uvukle. Pa sam, kaže, ih i pratio sve sa njima. Kada ono tamo, kaže, mešjeha, ili njihovo mešihat. Sjede, kažu oni njemu, šta te dovelo kod nas Ibn Zubir? A on je znao da je ušao kod koga? Čini. Ali nije se bojio ni džina. Kaže, poželio sam rutaba, to su one svježe hurme a nemamo, kaže, u Mekke ni, jedno, ni jedne, kaže, hurme i rutaba. Kaže, dajte mi rutaba ono što ste kaj vi sačuvali. Kaže, pa su mu dali rutaba, on se kaj nanio, najeo i ono što stavili pred njega, on sa svom ponio. Nije nije njima htio ostaviti. Kaže, zašao sam kući, a onda sam ostavio, kaže, u, jedan, u jednu posudu, pa sam tu posudu stavio u sanduk i zaključio sam, kaže, sanduk. Kaže, kad sam zaspao, čujem, kaže, po kući prevrću mi džini onaj stvar. Kaže, bio sam između sna i jave i čuo sam ih da im prevrću po kući, a onda sam kad čuo jedan drugi nam govori gdje je, kad stavio je u sanduk. Kaže, otvorite, kaže, ne možemo ga otvoriti, kad je proučio je bismila, kad je zaključavao. Kaže, uzmite sanduk pa ga izneste, kaže, iz njegove kuće. Kaže, ništa mi, kaže, nije bilo žalivije što ih, kaže, nisam se probudio da ih ja rastjeram. Radi lanu, varda. U jednoj bitci kada se susreo sa Malkom ibn Harusom ibn Lešterom, Ibn Zubair se uhvatio koštat sa njim, zagrlio toliko ga jako stisnuo da je govorio ubijte Malika pa makar preklali mene zajedno sa njim. Kaže pa, pa Malik uprkos tome onaj što je bio jak nije mogao Abdullah ibn Zubairu ništa, a onda se kaže njih dvojica onaj razdvojili. Aisha radijallahu anha je tog dana darovala 10.000 dirhema kad je čula da Abdullah ibn Zubair je preživio tu bitku jer je volila, volila njega prvo što je bio onaj njen sestrić i zato što je onaj e, iza čitave svoje familije imala samo njega. Nikoga nije volila kao što je volila Abdullaha ibn Zubeira. Pričali smo o tome kako je Kjabu sagradio, kako je Kjab promijenio oblik, zatim da je ogrnuo Kjabu s filom, da ne ponavljamo to, Kažu onaj e, Ebu Duha kaže vidio sam Ibnu Zubeira toliko je namazao miska po glavi kada bi neko sastrugao misk sa njegove glave obogatio bi se. Znao je da koristi odnosno da miriše i kabu miskom a kada bi neko prošao kraj njega ostao, ostajao bi trajak mirisa iza njega dugo, dugo. Jednom prilikom Ibn Zubeir ušao kod svoje žene Bintel Hasan i vidio je kod nje tri čaršafa kaže on, jedan meni, jedan tebi, ovaj treći je šeitanom, iznesi ga pa ga dadni nekome koje, kome je potrebni. Kad ga je Hadžađ razapeo na stubu, na Thaniji, keda, došla je kod njega njegova mati, plakala, nije, ni jednu suzu nije spustila, nego je učila dove. A onda je Hadžađ tražio, od, spominje puno predaja, ali ću ja sažeti sve u jednu predaju, Hadžađ je tražio da se Esma dovede kod njega, pa je rekla tako me Allaha neću. Kaže, Hadžar, poslaću nekoga pa ćete dovesti za pletence. Kaže, pošalj nekoga, nek me dovede za pletence. Kaže, pa je Hadžar se na ljuti uzeo, ko gore aškuje? Hamše, jel čuju one u mikrofon? Ne čuju? Žene? Alo? Alo? Nema smisla više. Ako ste za kafu kući, ako ste za priču i zikr, ispred džamije, ako ste za zikr, dana u džamiju. Kaže, pa je došao Hadžar Džibni Jusuf kod nje i kaže, jesam li kaj je rekao, kaže, jesi rekao, zašto nisi došla, nisam došla, jesi, kaže, vidjela onoga tamo što sam ga razapeo. Kaže, nisi ga razapeo, ali kaže, Allahov poslanih sallallahu alaihi sallam je rekao, od Sekifa će izaći lažov i krvolok. Lažov je, kaže, ubijen, a krlo, krvoloka brata nemaš, što znaš da si ti. Kaže, pa mu je u oči rekla šta o njemu misli, a on se kaj naljutio i vratio se. Kaže u jednoj predaji, od Sekifa će izaći dva lažova ili lažov i krvolok. Lažova smo vidjeli, a krvoloka ne vidimo osim tebi. Neki kažu da je njegova mati preselila stotinu dana iza njega, što je najtačnija predaja. Neki kažu da je to bila deset dana, neki kažu da je bilo pet dana, ali je tačno da je ona njegovo tijela uzela, okupala. Zatim, odrezane dijelove tijela, jer mu je noga bila osječena i sve ono što mu je bilo tijela odvojeno kad su ga onaj ubijali, sakupla, oprala, stavila u čefine. Onaj, a onda naredila da se prenese u Medinu i da se ukopa u Medine Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam u blizini njega, Ebu Bekra i Omera radijalanhu radijalanhu vardahu. Kaže se da je prenosi se od njega da je govorio tako me Allaha udarac sabljom po glavi časno bolje je nego da te neko udara da te ponižava kao svoga roba. Ove godine je preselio također Abdullah ibn Safwan Abdullah ibn Safwan ibn Umeje ibn Halef primio islam u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, međutim se upisuje se među tabiine. Bio je zajedno sa Abdullahom ibn Zubejrom. Zatim preselio ove godine Abdullah ibn Mutija, Afu ibn Malik, Esma bin Tebi Bekr. Esma Zatu Nitaqin, bila je starija od Aisha i deset godina, donosila je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam i Ebu Bekru hranu dok su bili na putu prema Hirži. Dobila ime Zatu Nitaqin jer je svoj pojas, pocijepila dva pojasa, jednim je svezala svoju odjeću, a u drugom je zamotavala hrana Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Učestvovala u bitci na Jermovu sa svojim sinom i sa svojim mužem. Bila je, kažem, starija od Aiše 10 godina kad je preselila. Neki kažu da je izgubila vida, neki kažu da je bila toliko zdrava da joj ni jedan zub iz glave nije falio. Približna se bliže stotini godina onaj svoga života. Te godine su preselili Abdullah ibn Sa'd ibn Juthum al-Ansari, Abdullah ibn Abi Hadrad Eslami, Malik ibn Mesme al-Ghassan al-Basri, Sabit ibn Dahak al-Ansari, Zainab ibn Tebi Salma al makhzumi i Teuba ibn Samme, Teuba ibn Samme, je bio takozvani Međnunu Lejla. Za njega se kaže kada bi napadao na Beni Haris ibn Kaab, primijetio je među njima jednu djevojku koju se zaljubio, toliko je volio da je o njoj stalno pjevao pjesme. I više je obolio iz ljubavi prema nje, pa kada je bio upitan, kaže, jesi li je zavolio zbog nečega što se uradio, kaj tako me Allaha, odričujem se šefata Muhameda, sallallahu se na sudnjem danu, ako su, kaže, ikada moje šarvale spale u haramu. Tako mi Allaha, nikad nisam počinio ništa od razrata. Kaže, od te velike ljubavi prenosi se da je umro. A onda se također prenosi da je ona dolazila njega u kabur i da je ona iz ljubavi prema njemu umrla. Dakle, imamo i mi svoga Roma i Juli. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال محمد جزاكم الله خير الجزاء كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي